İklim için. Paris Sirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Well, on a road again. I'm on the road. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben de Ömer Madra. Ee, destekçimiz Mehlika Mete'ye de çok teşekkür ederiz desteklerinden ötürü. Bugün Özgecan yok. Özgecan'ın dün e, kayda aldığı bir e, röportaj var, bir söyleşi var, kısa bir söyleşi. E, Yunanistan'a bağlanmıştık dün. E, Yunanistan genç yeşillerinden Evangelos Astriakis ve Maria Patrinaki ile hem referandum sürecini hem de aynı zamanda e, Siriza hükümetinin iklim politikalarını konuşabilme fırsatı bulabildik. İlk önce bu söyleşiye kulak vereceğiz ardından iklim gündemiyle beraber devam edeceğiz programımıza. Yunanistan Genç Yeşilleri Neoprasoni üyesi e, Evangelos Astrakakis ve Maria Patriaki ile konuşuyoruz seçim sonuçları hakkında ve iklim değişikliği hakkında. Uh, we are talking with Evangelos Astrakakis and Maria Patriaki from Young Greens of Greece, Neoi Prasioni. Welcome. Thank you. <laughs> Kalimera. Hi. <laughs> Kalimera. Kalimera, Kalimera. Uh, first of all, congratulations on the referendum results. Uh, I know that you're in now in Malta participating at this Young European Greens event, uh, but can you just generally tell me the tell us the mood there? Uh, how are the what are the views of Young European Greens? Uh, uh referendum. the referendum, you mean? Yeah. Well, uh, FYG is very excited uh, about the results because they say it's the win of democracy, the victory of democracy, and that is important. And um, there is a hope, although I cannot represent the FOIG, but there is a hope that now the austerity policies will stop and a new era for Europe will begin. E, referandum sonuçları için tebrik ettik. E, şu anda Avrupa Genç Eşitleri etkinliği için e, Malta'dalar ama e, oradaki genel havayı ve Avrupa Genç Eşitleri'nin nasıl karşıladığını sonuçları sorduk. E, verdikleri cevap Avrupa genç eşitleri bunu bir demokrasi kazanımı olarak gördüğü için herkesin kendilerinde e, sonuçtan mutlu olduğunu söylediler. Uh, well, Greek Greens are in the coalition with Syriza and uh, when Syriza was uh, going to the elections, they claimed to be eco-friendly party. I know that it's been six months only, but how are you evaluating Syriza's statements so far about being eco-friendly? Uh, okay, I will answer this question. So, um, I would say we are a little bit disappointed uh, by Syria from that point of view, especially regarding its energy policies, uh, the way it uh, it treats uh, Natura areas, and um, in, the, in, general, it has fallen quite behind our expectations. So we think that a Green Party is more than necessary to put pressure towards that direction, and um, yeah. yeah. Uh, Siritsa ve e, Yunanistan Yeşilleri seçimlere beraber gel girmişlerdi ve Siritsa e, ekoloji yakını bir parti olarak tanımlamıştı kendilerini. Kısa bir dönem olmasına rağmen Siritsa'nın bu tutumunu nasıl değerlendirdiklerini sorduk. E, hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar. Özellikle enerji e, politikaları e, ve de doğal yaşam alanlarına e, müdahaleler açısından ve yeşil bir partinin gerekli olduğunu söylüyorlar. well, about the energy policies of Syriza. Uh, there was a claim about building a new coal lignite plant, and uh, also recently Greece signed an agreement with Russia and Turkey for a huge pipeline that will deliver gas from Russia to Europe over Turkey and Greece. Uh, so, do you think uh, Syriza is using uh, fossil fuels uh, to bloom the economy? Yes, of course it does. That's what um, it try. It, it works a little bit in an old-fashioned um, uh, union way. You know, they have very good relations with the unions uh, in the energy company, and uh, well, they don't trust uh, yet the, the, renewables, unfortunately. They think uh, it's still um, a luxury, and they think that this investment will help uh, to be more uh, ecological in the future, that in the future we will build more renewables. We still have this um, coal uh, plant, which is supposedly um, cheap energy for Greece, which is not. Actually, it's very expensive energy, especially um, as carbon emissions. Uh, and, um, and yes, but now, now really we have no idea how it's going to go with, uh, with negotiation and with the lack of uh, money. In any case, it was a very difficult project to realize because of lack of funds. And uh, so that's, yeah, I, I'm not sure if it's going to happen. Uh, Yunanistan'ın bir uh, lignit kömür termik santrali inşa etme planı vardı. Bir de son dönemde Rusya e, ve Türkiye ile birlikte ortak bir anlaşma imzalandı. Doğal gaz boru hattı projesi için. E, bu e, projeye göre e, Rusya'dan Avrupa'ya e, doğalgaz gidecek ve Yunanistan ve Türkiye üzerinden gidecek. E, Siritsa bu fosil yakıt yatırımlarını bir şekilde e, ekonomiyi büyütmek için kullanıyor olabilir mi diye sorduk. E, tamamen eski usul sendika e, yöntemleriyle e, özellikle enerji e, sektöründe çalışan sendikalarla birlikte yakın ilişkileri olduğu için e, bu şekilde e, bir ilişki kurduğunu söylediler. E, yenilenebilir enerjinin hala lüks olarak görüldüğü, e, şu anda buna e, yatıracak paraların olmadığı ama gelecekte e, böyle yatırımların yapılabileceği söylendi. Kömürün e, aynı Türkiye'de de olduğu gibi Yunanistan'da da ucuz enerji olarak görüldü. Oysa ki aksine e, karbon emisyonları olarak da baktığımızda oldukça pahalı bir enerji türü olduğu söylendi. Ve şu anki e, müzakereler çerçevesinde e, ne olacağı tam olarak belli değil bu planların. E, özellikle de Yunanistan'ın şu anda bu planları gerçekleştirmek için e, parası ve yeterli kaynağı olmadığı söyleniyor. Uh, so agriculture and tourism are two very important revenue streams of Greece. Uh, how is the climate change affecting those two revenue streams? Well, as you can understand, uh, Greece is an uh, island country basically. So climate change has a great result in our tourism industry. A very concrete example is, for example, if we have during the summer uh, rains that stop the summer climate, that is what we sell as a country, then we have a problem. Um, second, in the long term, <clears throat> if uh, there is uh, the melting of the ice and the waters goes up, we will have problem because we have islands. Um, it is a very, very big uh, negative for our touristic economy. And we should not forget that the main industry of Greece at the moment is tourism. So this would change a lot thing, a lot of things. Ee, tarım ve turizm e, Yunanistan'ın iki önemli gelir kaynağı iklim değişikliği nasıl e, Yunanistan'ı etkileyecek diye sorduğumuzda e, yazın gelen zamansız yağmurların e, ve de Yunanistan'ın bir ada olmasından kaynaklı olarak e, ada turizminin e, kötü yönde etkilendiğini belirttiler. E, özellikle suların yükselmesi, e, buzulların erimesi ve suların yükselmesiyle birlikte e, adalardan oluşan e, Yunanistan'ın ada turizmi yapan Yunanistan'ın e, ekon bu başlıca gelir kaynağı turizmini e, sekteye uğrayacağını belirttiler. And uh, finally, um, know, uh, towards the COP21 in uh, December in Paris, Uh, are you taking any major actions about climate change? Do you have a campaign or what are the events that you're planning? Um, well, uh, it's more like within the framework of the Federation of Young European Greens. Um, there will be a seminar going on in Paris at the same time when the COP negotiations will be happening. And uh, it will be uh, on the education of what COP is and what it means and how it can change things. At the same time, FYG has a very strong, well uh, structured campaign uh, on climate. It has a specific uh, climate campaign team that works on it 24 hours, and this is the main uh, line. Now, when it comes to local actions, um, we are planning to have uh, first uh, a simulation of the COP negotiations in Greece. And we are also planning to do uh, awareness actions with the people on the ground on our way towards Paris. I don't know if Maria wants to add something. Maria? Shall you translate first? Yeah? Uh, you want to... No, you can please go ahead and I will translate it together. Um, so yeah, also with the European Green Party, there's a common campaign for all of Europe that we're gonna also take on and, uh, and promote also in Greece. And this time we also have the chance to have a Vice Minister of Climate Change uh, in the Environment uh, Ministry. So we really look forward uh, from a lot of action, not only from the ground but also from the ministry. Thank you. Um, COP21'e doğru Paris'te yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Tarafları Konferansı'na doğru Yunanistan'da e, nasıl etkinlikler planladıklarını sorduk. E, Avrupa Genç Yeşilleri'nin kampanya çerçevesinde e, Paris'te COP21 ile eş zamanlı olarak bir seminer düzenlenecek ve bu COP21 nedir, e, müzakereler nasıl yürütülür, eğitim amaçlı bir seminer olacak. Aynı zamanda yine Avrupa Genç İşçilerinin büyük bir iklim kampanyası var. E, bu iklim kampanyasında e, gelecek bizim e, diye bir e, e sloganla birlikte bir kampanya yürütülüyor. E, ee, yerelde de aynı şekilde e, COP21 nedir diye eğitim e, etkinlikleri olacağı ve e, taban hareketleri, aks eylemlik hazırladıklarını söylediler. E, bir de Avrupa e, Yeşillerinin kampanyası olduğunu e, ve de e, şu anda Çevre Bakanlığı'nda iklim değişikliği e, bölümünün e, olduğunu ve bu bölümle birlikte sadece tabandan değil bakanlık düzeyinde de eylemlerin olacağını söylediler. E, I would like to thank you very much. Uh, do you have any last words to add about this? Thank you. Thank we thank you. Very you. much. We're very glad to participate. Thank, thanks a lot, uh, and uh, have fun in Malta and uh, enjoy the results. <laughs> I would say, we will see what will happen in Greece. Thank you. Bye. Bye. Evet Yunanistan genç yeşillerinden Evangelos Astriakis ve Maria Patrianaki ile konuştuk ee, ve Yunanistan'daki hem genel gidişatı hem de iklim politikaları hakkında e, birkaç kelam edebilme fırsatı bulabildik. Evet oldukça e, yani kısa e, ama özlü, oldukça özlü ve iyi sonuçlar bizim için de çıkarılabilecek önemli sonuçlar var. Bir tanesi demokrasinin zaferi olarak gördüklerini söylediler. Genç Yeşillerden her ikisi de bu çok önemli zaten bir haysiyet ve demokrasi mücadelesi olarak bakıyorlar. Bir ekonomik, teknokrat, teknik bir mesele olarak değil bu referanduma. Ee, bunun ötesinde yani demokrasinin bir zaferi olduğunu söylemeleri önemli. İkinci ve çok e, çarpıcı bir şey de kömür meselesine geldiler. Yani kömürden elde edilen enerjinin e, nasıl bakılıyor diye alternatif enerjiye hala lüks gözüyle bakılıyor. E, ve kömürü de ucuz enerji görmek de Avrupa'nın pek çok yerinde olduğu gibi Yunanistan'da dediler bu genç yeşillerden arkadaşlarımız. Oysa e, şunu da hemen ekliyorlar ikisi de e, kömür ucuz enerji filan değil aksine yani hem e, çevre sa e, sağlığı açısından yani daha doğrusu insanların sağlığına etkileri açısından gerekse de e, daha da önemlisi karbon emisyonları açısından çok pahalı ve mutlaka vazgeçilmesi gereken bir şey olduğunu söylediler. Şimdi bu konuda elimde de son derece ilginç e, sabahleyin Açık Gazete'de de e, bahsetme fırsatı bulduğumuz Guardian'dan Fiona Harvey'in bir haberi var. 3 Temmuz Cuma tarihli ve e, OECD'den yani dünyanın en zengin ülkeleri kulübü diyebiliriz buna OECD Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 küsur 54 ülkede yanılmıyorsam bir rapor çıktı. Genel Sekreteri Angel Hurria da demiş ki hükümetler kömüre yeni bir e, kömür yakıtlı e, şey yapılan e, termik santral kurmadan önce iki, iki defa düşünmeliler. Hatta iki defa da değil, üç defa, dört defa düşünmeliler demiş. Ve şimdiye kadar böyle hele OECD'den OECD gibi bir e, zenginler kulübünden filan hiç beklenmedik derecede radikal bir açıklama gelmiş. Bu da genç e, Yunan yeşillerinin söylediğini tamamen doğruluyor. Çünkü e, şu anda diyor gezegendeki gezegen üzerindeki en büyük tehdit, en acil tehdit kömürdür diyor. Bu tabii Türkiye'deki partiler için de bütün siyasi partiler için iktidar ve muhalefet olsun ee, en önemli mesajı içeriyor. Türkiye'de bir OECD ülkesi olarak e, görüldüğüne göre yani gezegenin geleceği için en önemli tehdit kömür yakmak diye. Ee, ve e, yani diyor ki e, ekonomik açıdan da söylemişler. Şimdi bunların ömürleri 40-50 yıl. Ee, ama şimdi daha yeni giriyorlar devreye. Demek ki 40 yıl, 50 yıl devam edecekler. Üstelik de son yıllarda meydana getirilen e, başta Çin olmak üzere Çin çok sayıda e, devreye sokuyor kömür yakıtlı ama başka ülkelerde de var. Onların e, yeni teknolojilerle ömrü de daha uzun zaten. Dolayısıyla bu asıl Paris'te de konuşulacak olan en önemli konu olan 2 derece endüstri öncesi 2 derecede harareti sınırlama şeyi yani eşik, tehlikeli iklim değişikliği eşiğini önlemenin tek yolu iki derecelik ısınmada tutmak en fazla. Üstelik de bu herkesin üzerinde geniş ölçüde anlaştığı e, eşik o meselesi Hansen gibi, James Hansen gibi e, dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bazılarının e, bu bile çok fazla dedikleri ve bir buçukta tutmak gerekir dedikleri bir şeyde. Yani, dolayısıyla OECD şunu söylüyor şimdiki trendlerle gidilecek olursa enerji için e, kömür yakıtlı e, santraller kullanımı 2050'ye kadar yani 35 sene içinde 500 milyar yani yarım trilyon ton karbondioksit salımına çıkacak. Bu da e, yani Yunan genç yeşillerinin de söylediği gibi dünyanın en pahalı enerji şeyi haline getiriyor. Çünkü bütün e, geleceğimizi e, hem yaşayan kuşağın hem de asıl e, gençler için e, tam bir yıkıma yol açacak. Yani burada karbon bütçesinin yarısı yani 2050'ye kadar çünkü 1 milyar tondan daha e, fazla e, şey 1 e, trilyon tondan daha fazlasının e, mümkün değil dünyayı iki derecenin altında tutması ısısını deniyor. Dolayısıyla alternatif bulmaları gerekir demiş OECD Genel Sekreteri Gurria ve ucuz gibi görünüyor demiş. Katiyen diye şimdi fiyatları da düştü diyor. Üstelik her yerde böyle sudan ucuz <laughs> dedikleri gibi. Su meselesi de ayrı ya. Evet. Yani kömür meselesi atrak yani çekici, cazip bir e, ucuz e, enerji kaynağı olarak görülmesine yol açıyor demiş katiyen ucuz değil demiş. E, iklim değişikliği etkilerini de dikkate alındı. Ayrıca hava kirliliği ve ona harcanan yani insanların sağlığı için kanserdi, şuydu buydu, solunum yolu hastalıkları için filan harcanan <clears throat> şeyler dikkate alındığında hükümetler ciddi şekilde vazgeçmeliler ve vatandaşlarına kömür filan vermemeliler. Yenilenebilir enerji demişler. Ki burada şey bile sayılmıyor. Bu madenlerde ve bu şekilde üretim yapan yerlerdeki iş kazaları, muazzam orandaki iş tabii, kazaları tabii, sayılmıyor. Onlar hiç hesapta bile yok evet. yani. Evet ve yani bir de son olarak e, Maud Barlow'un şeyini yazısını da söyleyecektim ama e, vakit kalmadı. Kaliforniya'daki şeyin e, kuraklığın sadece bir e, şey olarak e, Kaliforniya özgü bir şey olduğunu düşünmemeleri lazım. Ve e, tamamen suyla olan ilişkimizi, su hakkını tamamen yeniden düzenlememiz gerektiğini söylüyor. Yani yeni bir saygı göstermemiz ve doğanın koyduğu yerde olmalı. Çünkü yalnız su tüketimiyle ilgili bir mesele değil diyor. Yani bütün ormanları keserek, enerji bulmak için kurutarak bilmem ne sulak arazileri yapılan şeyler inşaatlar asıl muazzam bir krize sokuyor. İklim değişikliğine de yol açıyor ve özelleştirme asla olamaz. Suyun e, özelleştir, alınıp satılması meta olarak diyorlar. Dolayısıyla diyor e, Council of Canadians. Bu da çok önemli. Ve son olarak da şeyi de söyleyelim genç yeşillerin Yunan genç yeşillerinin e, net olarak söyledikleri bir şey de e, Yunanistan bir ada ülkesi ve ada ülkelerinde iklim değişikliği e, çok daha etkili oluyor. E, bütün e, özellikle tarım ve turizme bağlı olan iki temel e, can damarı var. İki can damarı var. İkisini birden kesecek atacaktır. Dolayısıyla e, bunu e, yenilenebilir enerjiden başka yol diyorlar ve Paris yolunda da bunların tartışılmasının ne kadar e, hayati önem taşıdığını belirtiyorlar. Evet bu şekilde e, bitirebiliriz. Mehlika Mete'ye de bir kez daha teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İklim için Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. but I'm out on the road again. I'm on the road again. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla.